літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава буранны паўстанак і вякое дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца артыст Олег Вінярскі. трэба было згламаздаць сядло для вярблюда і прыступаючы да справы едыей патрохі супакойваўся лагодняў залюбаваўся прыгожы і магутны быў уранны коронар. До головы рукой не достанешь, Хоть еды ей бы у росту немалога. Еды ей выбрал момонт, Прыгнул верблюду шию И, постукваючи пугавьем По мозолистых коленях, Подпускаючи у голос строгости, Подпускаючи у голос строгости, асадзіў яго. Гучна пратэстуючы, вярблюд усё ж падпарадкаваўся волі гаспадара. І калі нарэшце, склаўшы пад сябе ногі, ён прылёг грудзямі на зямлю і супакоіўся, Едыгей прыступіў да справы. Асядлаць вярблюда па-сапраўднаму. Гэта цяжкая праца, усё роўна, што дом пабудаваць. Сядло робіць кожны раз нанова, Увішнасць ды да сілы немалыя, тым болей, калі сядлаеш такога аграмаднага вярблюда, як каранар, Каранарам гэта значыць чорным корам, Ён называўся не так сабе. Чорная патлатая галава з чорнай, што расла аж да загрыўка магутнай барадой, шыя нізам уся у чорных касмылях, яны звісалі да калень, густой дзікай грывай, галоўнае ўпрыгожанне самца, пара прухкіх гарбоў, што ўзвышаліся як чорныя вежы на спіне. І ў дадатак да ўсяго чорны кончык куртатага хваста. А ўсё астатняе верхшы, грудзі, бакі, ногі, жывот, наадварот, было светлае, светла-рудой масці. Ты мы прыгожы быў буранны каранар, ты мы знакаміты і паставай і масцю. І сам ён той парой быў у самай сваёй сіле трэці десятак ішоў каранару. Вярблюды доўга жывуць. Таму мусіць прыплот у іх бывае на пятым годзе і затым не кожны год, а толькі у два гады раз. І плот выношваюць у чэрве даўжэй за іншых жывёл 12 месяцаў. Малога вярблюда цяжка выходжваць першы год паўтара. Цяжка ўберагчы ад прастуды, ад стэпавых скрызнякоў. А потым ён расце з дня на дзень, і тады яму нічога ўжо не страшна, ні холад, ні спёка, ні бязводдзе. Еды ей ведаў усё пра гэта. Буранны каранар быў у яго заўсёды дагледжаны. Першая прыкмета здароўя сілы, чорныя гарбы, на ім тырчэлі, як чугунныя. Некалі казангаб падарыў яго яшчэ малочным, маленькім, пушыстым, як качанё. У тыя гады першапачатковыя, як вярнуўся ідыгей з вайны, ды астайбаваўся на раз'ездзе баранлы буранным. А сам едыгей малады быў яшчэ уга ведаць не ведаў, што застанецца тут да сівой галавы. Іншым разам зірне на тыя фотаздымкі і сам не верыць сабе. Так перамяніцца. Белы увесь, нават бровы і тыя сівыя, Няблічым, вядома, стаў другі, А целам не пацяжэў як бывае ў такім узросце, неяк само па сабе сталася, спачатку вусы адгадаваў, потым бараду. Ха, яно як без барады, усё роўна як голым хадзіць. Ай, цэлая вечнасць прайшла, можна сказаць, з той пары. Вось і цяпер сядлаючы каранара, які ляжаў на зямлі, ушчуваючы яго то голасам, то намахам рукі, калі той не неды і агрызаўся, равучы як леў, паварочваючы чорную патлатую галаву на даўжэзнай шыі, Ядыгей няўзнак прыгадваў сёння, што было, Ды да як было ў тыя гады. Я адчуваў палёгку. Доўга ён важдаўся, усё ўкладваў, парадкаваў збрую. Гэты раз перш чым златкаваць сядло, Ён накрыў каранара, найлепшай выязной капай старадаўняй работы з рознакаляровымі доўгімі кутасамі з дывановымі узорамі. Не памята ўжо, калі апошні раз прыбіраў ён каранара ў гэтую адмысловую збрую, якую так берагла у кубала. Надарыўся цяпер такі, выпадак. Калі буранны каранар быў асядланы, едыей прымусіў яго падняцца на ногі і застаўся вельмі задаволены. І нават усцешыўся сваёй работай. Каранар меў выгляд велічны і паглядны, упрыгожаны капай з кутасамі, і па-майстэрску зладкаваным сядлом паміж гарбамі. Не, няхай палюбуюцца маладыя, асабліва сабіджан, няхай зразумеюць пахаванне вартага чалавека, не цяжкая прынука, не нудная рата, а вялікая. Хай журботная падзея і таму ёй павінны адпавядаць свае ўстанаўленні. Недзе граюць музыку, выносяць сцягі, недзе бабахаюць у паветра, а недзе кветкі раскідаюць і вянкі нясуць. А ён, буранны едыей, заўтра з раніцы узначаліць верхам на каранары, прыбраным посцілкай з кутасамі праводзіны на Аннабіт, на апошні і вечны прытулак Казангапа. І ўсю дарогу будзе еды ей думаць пра яго, перадольваючы велізарныя і пустынныя саразейкі. І з думкамі пра яго аддасць яго, зямлі, на спадчынных могілках, як і была ў іх пра тое дамова. Так, была такая дамова. Ці далёкая, ці блізкая дарога, Але ніхто не саб'е яго з думкі, што трэба выконваць волю казангапа, нават родны сын нябожчыка. Няхай усе ведаюць, што будзе так. І дзеля гэтай мэты ягоны каранар гатовы, асядланы і спарадкаваны з бруяй. Няхай усе бачыць. Ядыей павёў каранара на повадзе ад загона наўкруг усіх дамоў і паставіў на прывязь каля казангапавай мазынкі. Няхай усе бачаць. Не можа ён буранны ідыей не стрымаць свайго слова. Толькі дарэмна ён гэта даказваў. Пакуль едыгей займаўся збруяй, доўгі эдельбай, налучыўшы момант, адвёў сабіджана у бок. Хадзем, Хадзем у халадок, памяркуем. Там у іх размова была нядоўгая. Эдельбай не стаў угаворваць, выказаўся шчыра. Ты вось што, сабіджан, падзякуй Богу, што ёсць такі буранны ідыгей на свеце, друг твайго бацькі. А? А спяшаеш? Мы цябе не трымаем. Я за цябе кіну лішнія прыгаршчы зямлі. гэта мой батька я сам ведаю пачаў быў сабіджан але эдельбай перапыніў яго батька канечне твой ды толькі вось ты сам э, не свой ну ты скажаш палагодніў сабіджан добра давай не будзем у такі дзень няхай будзе она біит якая розніница просто я думаў далекавата. На тым і скончылі. І калі еды ей, паставіўшы каранара, усім на паказ вярнуўся і сказаў баранлінцам: « Ды кіньце, не паджігіцку гаварыць. Хаваць такога чалавека будзем на анабіце. Ніхто не запярэчыў, усе моўчкі згадзіліся. вечар і ноч таго дня усе былі разам па-суседску, на двары перад домам нябожчыка, бо і надвор'е спрыяла. Пасля дзённай спёкі рэзка пабралася на прахалоду. Вялікая, сутонлівая, Бязветраная цішыня апанавала свет. І ўжо нацямкі скончылі свежаваць тушу заколатага на заўтрашнія памінкі барана. А пакуль чай пілі ля дымных самавараў, ды да размовы розныя вялі пра тое сёе, Амаль усе прыгатаванні да пахавання былі зроблены, і цяпер заставалася адно чакаць раніцы, каб рушыць на набіт. Паволі і ціхамірна доўжылася тая вечаровая часіна, які мае быць пры сконе старога чалавека. Чаго ўжо залішне тужыць? А на раз'езде баранлы буранным, як заўсёды прыходзілі і адыходзілі паязды, сыходзіліся з усходу і захаду і разыходзіліся на ўсход і захад. Так яно было ў той вечар напярэдадні выезда на анабіит, і ўсё б нішто сабе, каб не адзін непрыемны выпадак. На той час з падарожным таварняком прыбыла на пахаванне і Анзада са сваім мужам. І варта было ёй толькі паявіўшыся ў голас, зарыдаць, як жанчыны акружылі яе і таксама заплакалі асабліва ў кубала перажывала на роўні з анзадой шкадавала яна яе дужа яны плакалі і галасілі едыгей спрабаваў быў супакоіць анзаду што ж маўляў цяпер рабіць за нябожчыкам следам не пойдзеш трэба змірыцца з лёсам але анзада не сунімалася Так яно бывае часта. Бацькава смерць дала ёй волю выплакацца, расхінуць душу і знайсці палёгку у горасным слове. Плачучы ў голас, звярталася яна да нябожчыка бацькі, пажаночы жалілася на сваю няўдалую жытку, што маўляў, няма каму яе не зразумець, не прыгарнуць что не пошчастила ей из молодых год. Муж пьянтос, дети с раницы до вечера нотятся без нагляду и строгости, и тому во стали бейбусами, а завтра, гляди, и бандюгами станут, поезды почнут рабовать. Старейший в уни выпивать почав, и милиция приходила уже, попередили я ей, худко справа дойде до прокуратуры. А что? што яна можа зрабіць адна, А іх то пяцёра, А бацьку усё адно. А таму і праўда было ўсё адно. Мужык яе сядзеў пануры і абыякавы са спустошаным тварам і моўчкі курыў сабе смуродныя цыгареты. Але тут недарэчы, умяшаўся брат Сабіджан. З таго і пачалося. Сабіджан пачаў ушчуваць сястру. Ды што ж гэта такое? Бацьку хаваць і сябе бэсціць. Анзада нібыта гэтага толькі і чакала, і ўзняла яна голас з новай сілай і ярасцю. Ах, ты такі разумны, ды вучоны знайшоўся. Ты, маўляў, спачатку сваю жонку навучы. Чаму яна не прыехала і не показала нам, як плакаць? А ёй не грэх быў бы паплакаць над бацькам, якога яна зараза, ды ты пад каблучнік подлы абабралі, абрабавалі да нітачкі. Мой муж, які ён не алкаголі, калі ён тут. А дзе твоя жоначка, кемная, прыемная. Сабіджан тады пачаў крычаць яе мужу, каб той прымусіў змоўкнуць анзаду, а той раптам раз’ятрыўся і кінуўся душыць Сабіджана. Ледь супакоілі баранлінцы раз’ятраных сваякоў. Непрыемна і сорамна было ўсім едыей дужа расхваляваўся. Ведаў ён ім цану, але такой праявы не чакаў. І сам зласліва папярэдзіў іх: « Калі вы не паважаеце адно аднаго, дык не ганьбіце хаця бацькавай памяці, А інакш не дазволю вам нікому тут заставацца, не пагляджу ні на што, вінаватце самі сябе. Вось якая прыкрая гісторыя здзеілася напярэдадні пахавання. Дужа змрочыўся едыгей, І зноў напружана сышліся бровы на пахмурым чале, і зноў жальба ірвала сэрца. Адкуль яны? Дзеці іх, І чаму яны сталі такімі? Хіба пра тое марылі яны з казангапам, калі ў спёку і холад вазілі іх у кумбельскі інтэрнат, каб толькі вывучыліся, выйшлі ў людзі, каб не засталіся марнець на якім-небудзь раз'ездзе ў саразеках, каб не клялі потым лёс, вось маўляў, бацькі не паклапаціліся. А выйшло ўсё наадварот. Што перашкодзіла ім, стаць людзьмі, за якіх не сорамна было б перад грамадой. Ізноў доўгі эдельбай выручыў, спагаду жыцейскую праявіў, і тым надта памог едыею у той вечар. Ён дык разумеў, як чулася едыею. Дзецям нябожчыка заўжды першае месца на пахаванні, так яно ўжо вядзецца на свеце. І нікуды іх не дзенеш, якімі б бессаромнымі і нікчэмнымі яны не былі. Каб хутчэй забылася прыкрая спрэчка паміж братам і сястрой Эдельбай запрасіў усіх мужчын да сябе ў дом. Чаго, маўляў, <laughs> мы будем на дворы э, зоры на небе лічыць а хадзем пачаюем <laughs> пасядзім у нас У доме у доўгага эдыльбая, Ідыей трапіў нібы ў другі свет. Ён і раней заходзіў сюды па-суседску і кожны раз быў задаволены. Душа ягоная поўнілася цішынёй і з пагадай да гаспадароў. Сёння ж яму хацелася як болей пабыць тут. Патрэба была такая, нібы павінен быў набрацца ён тут патрачанай сілы. Доўгі Эдыльбай быў такім жа чыгуначным рабочым, як і другія. Заробку меў не болей за другіх, жыў, як і ўсе, у палавіне зборна-шчытавога доміка, з двух пакояў ды кухні, але зусім іншае жыццё ўладарыла тут, чыста, утульна, светла. Той жа чай, што і ў іншых, у эдельбаевых п'ялах едыею здаваўся празрыстым сотавым мёдам. Эдельбаева жонка і сама спраўная і ў доме гаспадыня, і дзеці як дзеці. Пажывуць у саразеках колькі змогуць, думаў едыей, а там перабяруцца, куды ім лепей. Шкада будзе, калі паедуць яны адсюль. Скінуўшы свае керзачы яшчэ на ганку, сядзеў едыгей у пакоі, падціснуўшы пад сябе ногі ў шкарпэтках і першы раз за дзень адчуў, як стаміўся і згаладнеў. Прыхінуўся спіной да дашчанай сцяны, сцішыўся а наўкол расселіся ўскрай круглага століка наземнага астатнія госці, нягучна, перамаўляючыся пра тое ды сёе. Сур'ёзная размова пачалася потым. Дзіўнаватая гаворка ўшчалася. Едыгей ужо і забыў, пра касмічны карабель, што стартаваў мінулай ноччу. А вось дасведчаныя людзі сказалі такое, што і ён задумаўся. Не, тое, каб ён зрабіў адкрыццё для сябе, просто падзівіўся іх развагам і сваёй недасведчанасці на гэты конт, Але ён не адчуваў пры гэтым нейкага дакору. Для яго ўсе гэтыя касмічныя палёты, якія так цікавілі ўсіх, былі надта далёкай, неверагоднай, чужой яму справай. Таму і адносіны да ўсяго гэтага былі насцярожана пачцівыя. Як дабыцця нейкай магутнай безаблічнай волі, якую ў лепшым выпадку ён можа толькі ўзяць пад увагу. І аднак відовішча корабля, які імкнуў у космас, унутрана спалахнула і захапіла яго. Пра тое і зайшла гаворка у доме доўгага Эдельбая. Сядзелі яны на пачатку, пілі шубатку мыс з вязблюджага малака. Цудоўны быў шубат, ахаладалы, пеністы, хмяльны трохі. Прыезджыя кантрольна-рамонтныя пуцейцы бывала вунь, як пілі яго, называючы саразекскім півам. А да гарачай стравы у гэтым доме знайшлася і гарэлка. Калі здаралася такое, буранны ідыгей наогул не адмаўляўся, выпіваў за кампанію, Але гэтым разам не стаў, і тым самым думалася яму і другім даў зразумець, што не варта прычыняцца заўтра, Меўся быць цяжкі дзень, далёкая дарога, Непакоіла яго тое, што другія, асабліва сабіджан, шчыравалі і запівалі гарэлку субатам. Субаты гарэлка добра ладзіць, як пара паслухмяных коней добра ідуць побач весяляць чалавека. Сёння ж гэта было лішнім. Але як загадаеш дарослым людзям не піць? самі павінны ведаць край і меру. Заспакойвала хіба тое, што муж анзады пакуль абыходзіў чарку. Алкаголіку ці многа трэба, схмялеў бы ў раз, але ён піў толькі шубат. Мусіць, разумеў такі, што гэта ўжо занадта валяцца ў дыміну п'яным, на пахаванні цесця. Аднак наколькі хопіць яму вытрымкі. Адзін Бог ведае. сябры. Вы слухали чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава Буранны паўстанак і вякое дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.